Această aleasă și sfântă zi, cea din tâia săptămânii, împărăteasă și Doamnă, praznic al praznicelor este și sărbătoare a sărbătorilor, pentru care binecuvântăm pe Hristos în s-a înviat din morți. Veniți din rodul cel nou al viței, al dumnezeieștii veselii, în ziua cea vestită a învierii. Împărăției lui Hristos să ne împărtășim, lăudându-L pe dânsul, ca pe un Dumnezeu în veci. Hristos a înviat din morți, ridică împrejur ochii tăi, Sioane, și vezi că iată au venit la tine fiii tăi, ca niște făclii de Dumnezeu luminate, de la pus și de la miază noapte, de la mare și de la răsărit. Întru tine, binecuvântând pe Hristos în veci. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Părinte atotțitorule, și cuvinte și Duhule, fire ceea ce ești una între ipostasuri, mai presus de ființă și de Dumnezeire, într-un tine ne-am botezat și pre tine te binecuvântăm întru toți vecii. Această aleasă și sfântă zi, cea din tâia săptămânii, împărăteasă și Doamnă, praznic al praznicelor este, și sărbătoare a sărbătorilor, întru care binecuvântăm pe Hristos în vești. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruind. născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântare cinstită, a strigat cele pline de dar, Curată Fecioară, bucură-te! Și iară zic, bucură-te! Că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt, Mărește sufletea al meu pre cel ce a înviat a treia zi din mormânt, pe Hristos, dătătorul de viață. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într un înviere aceea născut al tău. Mărește suflet meu pe cel ce a pătimit de bunăvoie și s-a îngropat și a înviat a treia zi din mormânt. Hristos, Paștile cele nouă, jertfa cea vie jertfită mielușelului Dumnezeu, cel Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Sartă acum și te bucură, Sivoane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-un înghierea cer. născut